Як важко в осінню пору сміятися і співати. Цей час печалі й покори, дерева йдуть на страту. Хмари, мов вовча зграя, а мокрий вітер зі злістю з дерев наче кат стинає понурені голови листя. Спокій втікає від мене. За що і з чиєї вини недавнє життя зелене, в асфальти втоптуємо ми. Як бути з цією бідою і що тут робити треба? Мабуть, із новою весною все ж рватись до сонця і неба. Не можу в осінню пору сміятися і співати. В цей час печалі й покори дерева йдуть вмирати.